fabrico de coccinelloi. Coccinelloi estas charmai insectoi amatei de infanoi cae plen cresculoi, kiui felicigias ciam ili trovas unu el ili en sia giardeno. Sed ili ne estas nur charmai. Ili sin nutras per aliei insectoi cae povas esti efficae batalantoi contra o parasitoi cae aliei invadantoi kiu atakas plantoin. Pro tio la administrantoi de la urbego Belo Horizonte en la Brasilia, stato Minas Gerais creis biofabricon kiu vartas kaj disdonas kokcineloin kun la celo contra oagi parasitoin en verdei locoi kaj legom jardenoi en la urbo. Ili funccias kiel bona alternativo por eviti venenain substansoin cutime in tiu cele, favore al ecologie sana agroculturo. Facte, brasilanoi ne estas pioniroi en tiu iniziato char en Franzuio faculoi iam antaue havis la saman ideon. La fabricon oni starigis en la jaro 2010 ok, cae dum unu oni disdonis proximume octec mil coccineloin. Por 2022 oni planas disdonadon de pliai quindec mil insectoi. Oni liveras ilin en la faso de larvoi. Se oni transdonus ilin iam flugi povai, ili povus forflugi el la celata verda loco. Crome, Larvoi estas multe pli mangemai cae pli efice voras parasitoin o la flugipovai coccineloi. Ciu urb logianto raitas mendi la insectoin tra urbodoma servo. Oni sen page ricevas ilin en cesto en havanta circa tridec larvoin, cun la instruccioi pri la maniero prisorgi ilin cae pri la gravezzo de natur media protectado. Tiu sistemo havas do ancau educan valoron, relate la consigon de homoi pri la natur medio. La biofabrico havas ancau informan agadon en lerneioi cae invitas homoin al visitado al giai instalajoi. Multae homoi interesigas pri posedo de etai heimai legom giardenoi, ciuin oni organizas en scatoloi, cae facile prisorgas ec en negrandai locoi. Estas plesuro sin nutri per tiai heimai sen venenai legomoi cae folioi, cae estas aldona plesuro se la giardeneton ornamas belae colorae coccineloi. Coccineloi estas coleopteroi, do insectoi similae al scaraboi. Il havas pleiofte rugian carapazon cun nigrei maculetoi, sed existas alicolorei. Ilia nomo devenas de la latina coxinus, quiu signifas scarlata. Ilia grandezo varias de 0.8 gis 1 punto hoc millimetro. Existas ses mil specioi de coccineloi. Ili sin defendas contra o predantoi per eligado de flava malbonodora liquajo. Lao popola tradizio, oni credas che la simpatia i coccineloi transdonas felicion, bonan sorton, cae serenetson.